Արցախի նախագահն այսօր այցելել է Base Metals ընկերության Կաշենի լեռնահանքային համալիր։ Այսօր տեղի ունեցավ ԼՂ կառավարության ընթացիկ տարվա վերջին նիստը։ Այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունում համազգային սկոր է հայտարարված։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահին։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախաձեռնությամբ կկայանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունների հանդիպումը հյուսիս-հարավ մայրուղու գործարկմամբ զգալիորեն կգրճատվի Ստեփանագերտից Երևան հասնելու պահանջվող ժամանակը։ Ռուսաստանն Ադրբեջանին Իսկանդեր չի վաճառի։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Դեկտեմբերի 25-ի լույս 26-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զենքերից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 35 անգամ, որի ընթացքում հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակել է ավելի քան 300 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումներն առանց պատասխան գործողությունների դիմելու շարունակել են վստահորեն իրականացնել իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Base Metals ընկերության Կաշենի լեռնահանքային համալիր եւ ծանոթացել այնտեղ իրականացվող աշխատանքներին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը տեղում հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն ընկերության ղեկավարի կազմի հետ քննարկել արկա խնդիրներն ու հետագա անելիքները։ Այսօր տեղի ունեցավ ԼՂ կառավարության ընթացիկ տարվա վերջին նիստը։ Օրակարգում հիմնականում 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին կառավարության որոշումն էր։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծն արդեն ընդունվել է ազգային ժողովի ու վավերացվել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից։ Այսօր վանիստին ֆինանսների նախարարը ներկայացրեց 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների որոշումը։ Մենք քիչ խնդիրներ ենք ունենալու առաջին կիսամյակում, իսկ առաջին կիսամյակից հետո ամբողջությամբ կարողանալու են լրիվությամբ ծրագրերը ֆինանսավորել, տեղավորել, աշխատել են որպեսզի բոլոր կառույցների կողմից ներկայացված այն ծրագրերը, որ, որոնք որ ժամանակի առումով պետք է իրականացվեն առաջին կիսամյակում, առաջին կիսամյակում տեղադրել, իսկ մնացած ծախսերը, որոնք որ կարող են մի քիչ սպասել, այդ տեղավորել ենք ընդհանուր տարեկան կտրվածքով։ Այնուհետև 2016 թվականը ֆինանսական տեսակետից ամփոփեց վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, նշեց, որ կառավարությունը կարողացել է ապահովել տնտեսական աճի դինամիկան, կատարել որոշ դեպքերում գերակատարել բյուջետային մուտքերը։ Ունեցել են երկրում ընդհանուր առմամբ զարգացում, բավարար է նաև իհարկե ցանկալի է որ շատ լիներ ծնելությունը, բայց ընդհանուր միջինից վերջի տարիների հետ չի մնում։ Արայք Հարությունյանը նշեց, որ այս պայդրությամբ բյուջեում նախատեսված բոլոր ծրագրերը հիմնականում ֆինանսավորված են։ Այսինքն կառավարությունը պատով է կատարել իր արժեվ դրված խնդիրը։ Մնացածը այս մի քանի օրվա ընթացքում կփորձենք ձեզ հետ միասին կյանքի կոչել։ Անդրադառնալով 2017 թվականի բյուջեի ծախսերին վարչապետը պահանջեց ներկաներից, որ խստորեն հետևեն ծախսային հոդվածներին, որոնք փոփոխության կարող են ենթարկվել միայն անվտանգությանն ու պաշտպանությանն ուղղված առաջարկությունների հիման վրա։ Իհարկե, եթե կան շատ անհրաժեշտ, որը առաջին հերթին ուղղվելու է մեր մարտունակության աստիճանի, բանակի եւ նման ծառայությունների, խնդրեմ ներկայացրեք։ Մնացած բոլոր ուղղություններում ոչ մի փոփոխություն։ Վարչապետն ամփոփեց իր խոսքը 2016 թվականին կառավարության կատարած աշխատանքի դրական գնահատականով։ Կառավարության բոլոր ուղություններում կարելի ասել հաջողություններ արձանագրել են։ Այսօրվա նիստին գործադիրը քննարկեց նաև երկու այլ հարց՝ Սպարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար Գ սերիայի դրոշմապիտակների կիրառության մեջ դնելու մասին որոշումը ներկայացրեց ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ Իսկ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը գործադիրի ուշադրությանը ներկայացրեց երեխայի իրավունքի պաշտպանության 2017 թվականի տարեկան ծրագիրը։ Բելալալայան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սևծովում ռուսական Tu 154 օթանավի կորցանման պատճառով այսօր համազգային սկողոր է հայտարարել։ Նա եւս մեկ անգամ իր խորին ցավակցությունն է հայտնել զոհվածների հարազատներին, վստահեցնելով, որ նրանց ցուցաբերվելու է անհրաժեշտ օգնություն։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությանը պատկանող օթանավը, որում եղել են 92 մարդ, ծովն է ընկել օդ բարձրանալուց կարճ ժամանակ անց։ Օթանավում գտնվել է 8 հոգանոց անձնական պատերազմն ու 84 ուղևոր, որից 65-ը ռուսական բանակի հայտնի Ալեքսանդրովի անվան երկի ու Պարի ակադեմիական անսամբլի արտիստներն այգին։ Օթանավում է եղել նաև հայտնի քաղաքակտիվիստ եւ բարերար Ելիզավետա Գլինկան, ով դեղորայ Քերտանում Սիրիա։ Ռուսական NTV հերոստալիքը հրապարակել է Սոչիում կորցանված 254 ինքնաթիռում գտնվող ուղևորների անունները, նրանց թվում կան նաև հայկական ազգանունով ուղևորներ Գևորգյան Հովանես Պետրոսի եւ եւ Վահանով։ Նշենք, որ Վահանովը եղել է ուղեկցող անձնակազմի անդամ, իսկ Գևորքյանը Ալեքսանդրովի անվան երաժշտական անսամբլի անդամ։ Ուղևորների թվում են եղել լրագրողներ, երաժշտական անսամբլի անդամներ, ովքեր ուղևորվելիս են եղել Սիրիայում գտնվող Հմեյմիմ ավիաբազայի տարածքում գտնվող ռուս զինվորների ամանորը շնորհավորելու նպատակով կազմակերպված միջոցառմանը մասնակցելու։ Նշենք, որ ջրից դուրս է բերվել ավիավթարի 11-րդ զոհի մարմինը։ Դեպքի վայրում 109 ջրասուզ հետազորդներ են աշխատում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ադլերից Լաթակիա ուղևորված ինքնաթիռի վթարի կապակցությամբ։ Իմ խորին ցավակցությունները զորակցության եւ կարեկցանքի խոսքն եմ հղում ձեզ զոհվածների ընտանիքներին, հարազատներին եւ Ռուսաստանի ամբողջ եղբայրական ժողովրդին։ Մաղթում եմ տոկունություն եւ արիություն հաղթահարելու այս ողբերգությունը, ասված է նախագահի ցավակցական հերագրում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր առավոտյան աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Նա մասնակցելու է այսօր Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանին եւ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Քանի դեռ Ադրբեջանը չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, որևէ զիջման մասին խոսելն անտեղի է։ Այս մասին ասել է Հույդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանույանը։ Նրա խոսքով Հույդան համաձայն չէ Հայաստանի ոչ առաջին, ոչ երրորդ նախագահների դիրքորոշման հետ։ Մենք բազմից նշել ենք, որ քանի դեռ Ադրբեջանը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, զիջումներից խոսելն անտեղի է եւ սխալ, Իսկ ընդհանուր առմամբ մենք կարծում ենք, որ բանակցությունները պետք է այնպիսին լինեն, որ փողզիջումները հավասարաչափ լինեն, ասել է Մանոյանը, հավելելով, որ հիմա վտանգավոր է խոսել զիջումներից։ Ճանապարհային հարմարավետ երթևեկությունը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության զբոսաշրջության զարգացման բաղկացուցիչ մասերից մեկն է եւ բնականաբար գտնվում է Արցախի հանրապետության իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Ինչպես քանիցս նշել ենք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից 2013-2014 թվականներին անցկացված հերոստամարաթոնների ընթացքում հավաքագրված գումարները հիմնականում ուղղվել են Վարդենիս, Խարվաճար, Մարտակերտ ռազմավարական նշանակության ավտոմայրուղու գտնելու շինարարությանը։ Շուրջ 120 կիլոմետր ճանապարհի մեծ մասի ասֆալտապատումն ավարտվել է նախորդ տարիներին, իսկ մնացած մասը իրականացվում է այս տարի։ Ծրագրի ավարտին կունենանք Արցախը Հայաստանին կապող երկրորդ կենքի ուղին։ Վերջերս Չարեկտար գյուղի մերձակա ճանապարհային ոլորաններում առաջացած սողանքի հետևանքով քարաթափում է տեղի ունեցել։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Արցախի գրասենյակի տնօրեն Վալերի Ղազարյանի հաղորդմամբ այդ ճանապարհահատվածը քարավան փակ բաժնետիրական ընկերության ջանքերով արդեն մաքրվել է երթևեկությունը խոչընդոտող քարակույտերից։ Վարդենի Սմարդակերտ ճանապարհի գրեթե բոլոր աշխատանքները ավարտված են, բացառությամբ սոտք տանող հատվածից, որտեղ փլուզման հետ կապված նախագծող կազմակերպությունները եւ համապատասխան մասնագետները աշխատում են առաջարկների վրա, որ դրա լուծումը ճիշտ ստանան։ Հավանաբար 4.5 կիլոմետր հատվածում աշխատանքները երկու տարի կվերջացնենք։ Ձմեռային պայմաններում չենք կարող։ Ներկայումս մնացած հատվածների շահագործումը ցանկացած ճանապարհ շահագործման հանձնելու պահից պիտի սպասարկվի ձմերվա պայմաններով պետք է ձյունը մաքրեն, որ ճանապարհը երթևեկելի լինի հիմնականում Մարդակերտու Արտենիս ճանապարհի մեծ հատվածը բացառությամբ Սոտքի Արտենիսի արանքից գտնվելու է նորմալ վիճակում, անկախ եղանակային պայմաններից։ Նշենք, որ ճանապարհի շինարարությունն իրականացվում էր 5 կապալարու ընկերությունների կողմից 5 տեղամասերում։ Բնակավայրերով անցնող հատվածներում կառուցվել են մայթեր, վերանորոգվել 17 մեծ ու փոքր կամուրջներ։ Հյուսիս-հարավ մայրուղու գործարկմամբ զգալիորեն կկրճատվի Ստեփանակերտից Երևան հասնելու պահանջվող ժամանակը։ Այն կապահովի ինչպես միջհանրապետական, նույնպես եւ միջամայքային հաղորդակցությունը կխթանի զբոսաշրջության զարգացմանը թե Արցախում եւ թե Հայաստանում։ Հավելենք, որ շինարարության ողջ ընթացքում ճանապարհը երթևեկելի է եղել մարդատար ավտոմեքենաների համար՝ ուղիղ կապ ապահովելով Հայաստանի եւ Արցախի սահմանակից շրջանների միջև։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամունտի նախաձեռնությամբ վեհաժողովի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունների միջև տեղի կունենա հանդիպում։ Վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանն ասել է, որ երկու պատվիրակություններն էլ հանդիպելու նախնական համաձայնություն են տվել։ Հանդիպման առիթը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ պատվիրակությունների հայտարարություններն են, որոնք վեհաժողովի լիագումար նիստում երբեմն արվում են անգամ ոչ քննարկվող թեմայի շրջանակներում, երբեմն հասնում են վիճաբանության։ Տեսակետը, թե Հայաստանը չի կարող զարգանալ առանց Ղարաբաղյան խնդրի շուտապույտ լուծման, ֆունդամենտալ սխալ է կամ անկեղծ մոլորության հետևանք։ Հայաստանը պարտավոր է գտնել արժանապատիվ խաղաղության բանաձև իր հարևանների, այդ թվում Ադրբեջանի հետ։ Այս նպատակի համար պետք է ծառայեցվեն մեր պետության եւ ողջ հայ ժողովրդի ռեսուրսներն ու ջանքերը։ 10 միլիոնանոց հայությունը ունակ է ապահովելու Հայաստանի եւ Արցախի զարգացումն ու անվտանգությունը։ Արցախի հարցը ոչ թե խոչընդոտ է զարգացում զարգացող ու անվտանգ հայոց պետականություն ունենալու ճանապարհին, այլ ճիշտ հակառակը։ Մեր միակողմանի զիջումները կամ հապճեպ ու չհիմնավորված փոխզիջումները ոչ թե խաղաղություն կապահովեն, այլ կմեծացնեն պատերազմի վերսկսման հավանականությունը։ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության միակ երաշխավորը մեր զինվորներն ու սպաներն են հայոց բանակը։ Ես հավատում եմ, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարող է լուծվել բանակցությունների միջոցով խաղաղ ճանապարհով։ Ազատ եւ արժանապատիվ քաղաքացի ունենալը հայկական անզույգ պետությունների անվտանգության ապահովման հիմնական գրավականն է։ Այս մասին իմաստնավորի հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ռուսաստանն Ադրբեջանին Իսկանդեր չի վաճառի։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի պետական դումայի падգամավոր Վիկտոր Ոդոլացկին։ Ռուսական կոմերսանտի հրապարակման համաձայն Ադրբեջանում անհանգստություն կա Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի տրամադրած Իսկանդերի շուրջ։ Միակ երկիրը, որին Ռուսաստանը Իսկանդեր է վաճառել, Հայաստանն է, վստահեցնում եմ, որևէ այլ երկրի Ռուսաստան Իսկանդեր չի վաճառի, ընդգծել է պետդումայի падգամավորը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հարձակողական զենք գրքեր չեն վաճառվում, այնպես որ դրանք Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ երբևէ օգտագործվել չեն կարող։ Հարցին Հայաստանը կարող է Իսկանդերն օգտագործել առանց Ռուսաստանի թույլտվության, падգամավորը դրական պատասխան է տվել։ Իհարկե, Իսկանդերը Հայաստանի սեփականությունն է։ Հիմա եթե ինձնից փողկապ գնեք, ես ոձես չեմ ասելու հարցրեք ինձանից թույլտվություն, հետո միայն կիրառեք։ Մեծի տան Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը Թեհրանի հայոց թեմ կատարած իր հովապետական այցի ավարտից հետո ժամանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ Դուբայ։ Ազգային առաջնորդարանով, եկեղեցիով, ազգային վարժարանով ու հարակից լայն հնարավորություններով օժտված ազգային եկեղեցական համալիրը պետք է լցնել ու իմաստավորել մեր ժողովրդի ներկայությամբ ու գործուն մասնակցությամբ, նշել է Վեհապար Հայրապետը։ Արամ առաջինը ներկայացրել է Թուրքիայի համանդրական դատարանին ու ապա մարդու իրավունքների եվրոպական Երևան դատարանում Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձը պահանջող մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսյան դատի մասին նշելով, որ դա ազգային պահանջատիրության շրջանակում իրավական առաջին քայլն է։ ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնը ստանձնելուց հետո մտադիր է չեղարկել երկրի գործող նախագահ Բարակ Օբամայի որոշմամբ արձակված հրամանների մեծ մասը։ Հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող քաղաքական գործիչը մանրամասնել է, որ դրա համար կպահանջվի բարձր որակավորում ունեցող իրավաբանների կողմից տարվելիք մեծ աշխատանք։ Հիշեցնենք, որ Դոնալդ Թրամփի երնակալության հանդիսավոր արարողությունը կայանալու է հունվարի 20-ին, ինչից հետո 70-ամյա հանրապետականը կստանձնի նախագահի լիազ հնարազորություններն ու պարտականությունները։ Մարզասերների համար Շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հաջորդ մրցամարտը տեղի կունենա ասիական երկրում։ 2018 թվականին կայանալիք մրցամարտի անցկացմանը հավակնում են Ճապոնիան ու Սինգապուրը։ Այդ մասին հայտնել է շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Կիրսան Իլյումժունովը։ Ֆիդեն հրապարակել է այն շախմատիստուհիների անունները, ովքեր իրավունք ունեն մասնակցելու փետրվարի 10-ից մարտի 5-ը Թեհրանում կայանալիք կանանց շախմատի աշխարհի առաջնությանը։ Մասնակիցների թվում են Հայաստանի ուժեղագույն երկու շախմատիստուհիները՝ Էլինա Դանիելյանն ու Լիլիթ Մկրտչյանը։ Էլինան մասնակցության իրավունքը նվաճել է 2014 թվականին Եվրոպայի անհատական առաջնությունում, իսկ Լիլիթը հաջորդ տարվա նույն մրցաշարում։ Ընդհանուր առմամբ կանանց շախմատի աշխարհի չեմպիոնուհու տիտղոսը կվիճարկեն 64 շախմատիստուհիներ։ ԼՂ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 26-ի ժամը 16-ի դրությամբ ներհանրապետական բոլոր ճանապարհները անցանելի են։ Միջպետական ճանապարհների Խաշաթաղ-Գորիս հատվածն անցանելի է, դժվար անցանելի են Խարվաճար-Սոտք ճանապարհահատվածը։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանձին վայրերում հնարավոր է թույլ ձյուն եւ առախուղ, վարկյանում 3-ից 5 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1-ից 6 աստիճան տաքություն։